Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kefa, salatu, salamu ala abdi, ladi stafa, nebina Muhammedu, alihi, vaman, wa alahu, obat. Salamu alaikum. Mi nastavljamo sa hadisima spomenuti Morijadu Salihinu koju imam nevevi spomenuo u poglavlju o iskrenosti i nijetima i stigli smo do trećeg hadisa. Prvi hadis je bio innamel amalu bin nijatu svako djelo se radi s nekom namjerom va inne mali kulim ima neva i svako će dobiti nagradu u skladu sa svojom namjerom drugi hadis je bio od Aisha radijallahu anha rekli smo da je ona spomenula da će jedna ogromna velika vojska pohoditi Kaabu i da će biti protirani svi od prvog do posljednjeg u zemlju. Pa onda ona upitala, čudeći se, znajući za pravilo da svako, svakom čovjeku pripada što je nanijetio i da Allah Đelešanu obhodi se s ljudima u skladu s njihovim namjerama, kaže kako će se to desiti Allaho poslaniče kad među njima ima ljudi koji nisu od njih, među njima ima trgovaca i tako dalje. Pa joj je poslanik sa selem pojasnio drugo pravilo, a to je da svi će biti protirani u zemlju, znači zbog toga što su se našli na tom mjestu gdje se spustila Allahova kazna thumma yub'athuna ala niyatihim potom će biti proživljeni u skladu sa svojim namjerama i nijetima i rekli smo da je ovo Buhari i Muslimov rivajet i da je ovo tekst verzija teksta Buharina a da se ovo odnosi na a, vojsku koja će pohoditi Kabu u vrijeme Mehdija koji će biti sklonjen u Kabu sa svojim sljedbenicima u to vrijeme, a da je ovo vojska od ovog ummeta, što znači da će muslimani iz ovog ummeta krenuti na njih. A treći hadis, isto tako da iše radijallahu anha prenesena. An Aishata radijallahu anha, قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا ومعناه لا هجرة من مكة لأنها صارت دار إسلام Kaže Iša radijallahu anha da je poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao nakon osvojenja Mekke nema više hijđre nego ima samo borba na Allahovom putu i nijet namjera a kada budete pozvani od strane imama odazovite se Ovo su nam prenili Buhari i Muslim isto tako. Kaže, nevevi značenje hadisa sljedeći. Nema hijdže iz Mekke jer je postala islamski grad. To kaže imam nevevi. Znači šta kaže poslanik sallallahu alejhi La hidžrate ba'd al-fatke. Na tu pobjedu, najveću pobjedu koju je nazvao Ibn al-Qayyim u Zadul Ma'ad kada je govorio o tome i kaže al-fathu huwa adam al-fathi i to je najveličanstveni najveličanstvenija pobjeda koja je darovana darovana e, muslimanima čak je to i nagovješta je poslanikove smrti po mnogim ufesirima kada je Allah šano rekao Ida džae nasrullahi wal fetih kada dođe Allahova pomoć wal fethu pobjeda po nekima a po nekima osvojenje Mekke al fethu i to je bio nagovještaj kako Abdullah ibn Abbas uh, tumači ovaj, ovaj, ovaj, ovu suru uopšteno da je nakon toga bio nagovještaj da će poslanik sa sredem brzo preseliti i zato mu je rečeno fe sebi bi hamdi rabbike vas takfirhu innehu kanete uaba znači nema hijdže nakon osvojenja Mekke la hijdžrate ba'da al-fatih Kažu Imam Nevevi, čuli ste šta kaže na koju se hijđu ovde odnosi iz Mekke u Medinu, što znači da ovaj hadis odnosi se samo na tu vrstu Hidže iz, Me, iz Mekke u Medinu. Naime, poslani sa Selem, kako se navodi, rekao je ovo, ovo povodom odlaska jednog muslimana nakon osvojenja Mekke u Medinu. Koje godine je poslanik osvojio Mekku? Osme hijđetske godine. I nakon poslanikovog ulaska u Meku, ona postaje islamski grad. Jedan od ljudi želeći da i on bude muhađir, posle tog osvojenja opremio se, spakovao se i krenuo u Medinu. Pa onda posle se nam kaže nema hijdže nakon osvojenja Mekke. Znači ta hijdža što je bila tada vađib i farz u to vrijeme svima izuzeti su bili samo oni koji su bili nemoćni i nisu mogli doći prestaje sa osvojenjem Mekke što znači iz toga razumijemo da hijđa kao pojam ostaje do sudnjega dana znači hijđa kao pojam prelazak iz, eh, iz mjesta širka u mjesto islama i slično ostaje propisano do sudnjega dana u što nema nikakve sumnje E, kao što je to potvrđeno u tim drugim hadisima. Walakin jihadun oni, nego ima borba, znači izlazak iz Mekke ako hoćete negdje borbu što se i desilo, što je većina sahaba uradila nakon toga krenosta osvajanja i ratova i tako dalje, va nije tun i namjera. Kažu učenjaci to što je, kad se spomeni nešto dvoje u istom kontekstu, ukazuje da je to dvoje na istoj razini ili u najmanju ruku da su približni i ukazuju na važnost o Boga. Pa ako je nijet, znači nijet kao pojam, nije ovdje precizirano koji nijet, nego čista, iskrena namjera, ispravna u svim ibadetima i u svim čovjekovim postupcima, spominje se u istom kontekstu, u istoj razini sa borbom na Allahovom putu koje je među najboljim dijelima, onda to ukazuje na što? Na važnost ispravnog pravog nijeta i namire u svim dijelima u idestum firtum fenfiru. I kada vas imam pozove, to je jedan od uh, slučajeva kada je odazvati se halifi i tako dalje, vađib i fars. To je koji hadis? Treći. Ima nekih nas noća ovdje s njim? Znači, zbog čega imam nevi ove ovaj hadis spomenuo u poglavljima o nijetima i iskrenosti? Zato što govori o vrijednosti namire i nijeta i da ga poslani sallam spominje u kontekstu hidže i džihada. Što znači šta? Da je na velikom, velikom stepenu da čovjek poznaje nijete. I uistinu kad uđete recimo u poglavlje o nijetima, namjerama, kako ovo ostalo, naći ćete da je poznavanje tih pravila i propisa istinu čovjek otvara velika vrata. Velika vrata u mnoga područja hajra i dobra. Jer koliko ima ljudi koji klanjaju, a neispravno klanjaju. Mislim, neće imati od toga neke nagrade. Koliko ima ljudi koji daju sadaku, obični ljudi često kažu, recimo, daj, neki tebe spas. Čak i oni što i mole kažu, sadaka te spasla, sadaka te sačuva. To je kratak nije to je nijet koji nije tražen šarijetom. Tvoj nijet i namjera kad daješ sadaku treba da bude u principu samo Allahovo zadovoljstvo. A sve ostalo, dolazi kao posljedica sadake. Nema potrebe da ti to nije tiš i imaš namjeru za to. Recimo ljudi kad naiđu vide nekog sakatog ili vide nekog problematičnog i tako dalje, prosi dadnu de dadni eh, da i tebe ne zadesi isto slično. Ili recimo čovjek kad daje vidi nekog da mu je potrebno dadne mu s namjerom da ne bi i njega zadeslo isto da i on ne bude potreban i siromašan i tako dalje. Sve su to neispravne nijeti koji u principu ti namjeravaš i ograničavaš svoj nijed na nešto što će se desiti i tako i tako. Znači, to će se desiti i tako i tako. Ali nećeš dobiti Allahovo zadovoljstvo ako ga nisi nanijetio. Iako ti to nije bila namjera. Razumijete to? Dobro. Idemo mi na sljedeći hadis. وعن ابي عبد الله جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال إن بالمدينة لرجالا ما سرت مسيرا ولا قطعت واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض وفي رواية إلا شركوكم في الأجر رواه البخاري عن انس رضي الله عنه قال رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر Kaže nam da je Abu Abdullah Džabir ibn Abdullah Ansarija radijallahu anhuma jednom prilikom rekao Kunna me nebi sallallahu alaihi ve selleme fi gazatin Bili smo sa Allahovim poslanikom sallallahu alaihi ve selleme u jednoj bitci U drugom rivajetu Buharinom koji imam nevi spomenuo ispod kaže bili smo u bitci na Tebuku Znači pojašnjava koja je to bitka Bitka na Tebuku. Koje godine je bila bitka na Tebuku? Zadnje godine. Devete ili desete, nisam siguran tačno, znači devete godine i to je posljednja veća bitka u kojoj je poslanik sa sedem izašao bila je veoma teška i to je bio, kao kažu učenjaci, otvor ili gaženje puta kao osvajanju naroda koji nisu Arapi. Dotad su sve borbe bile među Arapima i na Arapskom poluostrovu a to je bila prva bitka koja je graničila sa Rimljanima tadašnjim. Znači prva bitka i naravno oni se nisu pojavili, ali to je bila jedna od najtežih bitaka. Prvo što je bilo daleka, drugo što je dogodila se u veoma teško vrijeme, trebalo je preći cijelu pustinju, cijelu pustinju u najvećoj vrućini. Treće šta se dogodilo u to vrijeme, rodili su plodovi, palme i ostali usjevi i ljudi su svi bježali u hladovine, tada se inače ne radi. I sve to učinilo je da to bude jedna od najtežih bitaka i da poslani sedem postupi u nekim stvarima kako inače nije postupao u bitkama. Inače njegov običaj je bio da kad ide u neku bitku promijeni pravac kretanja, ne ide u pravcu onom da, da, da bi sakrio pravu namjeru u ratu i tako dalje, ali ovaj put je jasno naglasio i rekao da će krenuti na Tebuk i da se svi pripreme koji su sposobni za I oni su išli u toj bitci na Tebuku. فقال إن بالمدينة لرجال ما سرت مسيرا ولا قطعت وادي إلا كانوا معكم حبسهم المرض U istinu u Medini imaju ljudi, muškarci, koji učestvuju s vama u nagradi za svaku pređenu dionicu, za svaku pređenu dolinu. Bolest ih je spriječila da budu s vama, znači bolest ih je spriječila, sa jednu bolest koja je stalna i konstantna kao što je recimo slijepilo, kao što je recimo određeni vid nemoći kao što je nemanje noge i ruke ili tako dalje. Ili bolest koja je privremena koja je čovjeka pogodila baš u to vrijeme bitke kada nije mogao. Znači, imali su razloge. U drugom rivetu s vama učestvuju u nagradi. U drugom rivajetu u Buhari, ovdje imam nevi navodi, habese humul udru, opravdano su spriječeni. U prvom rivajetu bolest, kao jedan vid opravdanja, u drugom rivajetu opravdanje imaju nekako, ne mora biti bolest, kao što je slučaj s onima koji su spomenuti u suri Teube, kada su došli i tražili od poslanika sallallahu alaihi veselem jahalice, pa im je on rekao ma eđidu ma ahmilukum alaihi ja nemam jahalica da vam dam i onda su oni počeli plakati zbog toga što nisu imali jahalice da idu s poslanikom sallallahu alaihi ve sellem ovo se je desilo kako se navodi još u rivajetima koje ovdje se ne spominju na povratku na povratku iz bitke na Tebuku i šta nam ovaj hadis ukazuje kakvu on ima vezu s nijetima i namirama Hmm? Iako nisu, ako su opravdano bili spriječeni. Ali pazite, neće biti isti kao oni što su ga uradili. On će dobiti osnovu nagra. Dobit će samo onaj koji uradi djelo. Razumijete to? Znači, oni će dobiti nagradu kao da su uradili to djelo. Ali oni koji su ga imali namjeru i uradili, on će dobiti nadat za to djelo i dobit će dodatke koji idu od 10 do 700 puta pa i više. A ovi što nisu uradili neće to dobiti taj dodatak. Razumijete to? Na osnovu ovog hadisa, kažu učenjaci, svako dijelo koje je čovjek praktikovao dok je bio zdrav i dok je bio u stanju, kada ne mogne ga praktikovati zbog bolesti ili iz drugog razloga, piše mu se kao da ga radi. Razumijete to? Recimo čovjek kad je bolestan, dužan je klanjati farzove, to ne smije izostaviti. Ali sunnete zbog bolesti ne mora. Znači, pisat će mu se ti sunneti koje je radio prije, ako, je, ako ih je radio prije toga i ima namjeru da ih radi, ali ne može, pisat će mu se kao da ih je uradio. Razumijete to? Znači, opšte je pravilo da čovjek ako je nešto radio i s namjerom svojom dobija na, i istu nagradu kao da je to uradio. Zbog toga, na osnovu toga, neki kažu da ima ljudi koji na krevetima dobiju veće nagrade nego oni u safovima. Zašto? Čovjek u krevetu prikovan za krevet, bolest ga prikovala, on želi i hoće, ali Ne može. Dok onaj recimo ko nekad u džami ni, možda nije iskren, možda brzo klanja prije imama i slično i ostalo, pa pokvari namaz i tako dalje raznim nekim stvarima, dok ovaj s namjerom dobije tu, tu nagradu. To je znači pouka i poruka ovog hadisa. Imamo peti hadis od Ebu Jezida, mana ibn Jezida ibn al-Ahnesa radijallahu anhum. وهو وأبوه وجده صحابيون قال كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال leke ma nevejte ja jezid o leke ma ahadte ja manu kaže nam Ebu Jezid Man ibn Jezid ibn Ahnes sva trojica su ashabi i Jezid i odnosno Man i Jezid i Ahnes on i njegov otac i djed sva trojica su ashabi kaže imam nevi Ebu je, Ebi Jezid kaže on moj otac Jezid jednom prilikom je nekoliko zlatnika udijelio nekom čovjeku u sadaku. Znači, moj otac jezid. Ahrađe denanira je te sad fevedaha inda da rađulim filmešće. Znači, uzeo nekoliko zlatnika da udijeli za sadaku. I kod jednog čovjeka u džami ostavio. Znači, kao da je on tom čovjeku rekao, evo ti ovo depo dijeli za mene sadaku. Kontate to. Kaže sad man, sin od jezida. Ja sam naišao i uzeo te pare. Znači, kaže učenjac uzeo s pravom. Ili taj čovjek nije znao da je on njegov sin. Pa mu je dao to. Ili je znao da je njegov sin ili je znao da je njegov sin, ali je mislio da je potreban tog novca pa je njemu dao to, a otac je možda mislio, htio nekom drugom dati, nije ti u rodbini, kao što je dijete i tako dalje. I kaže on, ja sam uzao te pare i došao ocu, možda ne znajući da je to taj novac tu. Pa kad je otac to vidio prepozno, kaže, Wallahi ma i jake aratu, tako mi Allah ja to nisam htio tebi dati. Pa kaže man faha sam tu ila sallam. Pa sam ja otišao poslaniku da nam presudi. Sa njim. Valjda mu trebale pare. <laughs> otišao sam poslaniku da nam presudi. Kaže učenjaci na osnovu ovoga, ako postoji neko pravo, nema smetnje da, da, da otac i sin i slično traži presudu kod kadije ili kod nekoga za određene stvari. Sin Jeste. Sin otišao i sad so, od sada da on presudi. Pa je poslanik nam rekao, lak mane, vejte ja jezid o jezidu tebi pripada što si na nanijetio. Nisi mislio o njemu, mislio si drugom, tako će ti biti. Valeke ma ahaste jamen. A tebi pripada što si uzeo ome. Znači, ovaj jezid, iako nije mislio njemu, otac njegov, takva će mu biti nagrada, bez obzira kome je to kasnije došlo. To mu je nijet. A ovaj je uzeo to s pravom, čovjek mu je dao, nije mu bilo zabranjeno to uzeti. I zato mu poslanik kaže, tebi pripada što si uzeo, nisi to bespravno uzeo. I tako mi presudio poslanik za sebe. Ovaj hadis je inače malo, kad čitate u prevodu, mnogim problematičan, isto da je sad taj man, otac dao te zlatnike da ovo, pa kao da je njegov sin došao, uzeo to, zgrabio od čovjeka, donio ocu ponovo, kao u smislu što je dao i tako se može razumjeti u tom. Međutim, to nije ispravno, kao što navodi Ibn Hajar u komentaru ovog hadisa, inače u Buhari, u svojoj zbirci spomenuo, je li isteklo vrijeme? Znači ovo Buhari u svojoj zbirci spomenuo i on kaže to je on uzeo, znači taj man uzeo je taj novac s pravom. Znači na jedan od dozvoljenih načina ili je sad taj čovjek nije znao da je on njegov sin pa je on to njemu dao da je bilo kome ili I on znao, a mi znao je da je potreban, a otac nije htio dati njemu, možda bi mislio dati nešto drugo i tako dalje, ili možda mislio da ne može sadaka dati se svojoj rodbini. Pa je dao čovjek ovom u džami, uglavnom on je to s pravom dobio uzeo kad je otac vidio šta je, kad nisi ja to tebi mislio, kao mislio da je sad pokvarena sadaka time. I onda kad su otišli, poslednji se ne presudio i rekao da nema veze kome će dospiti ta sadaka i šta će s njom biti, nagrada je u skladu sa nijetom. Razumijete to? Ovaj hadis sadrži još nekoliko propisa. Prvo, dozvolu e, opunomoćenja nekoga da da sadaku i zekat za tebe. Znači, dozvoljeno je nekoga opunomoćiti da izdvoji iz tvojeg imetka zekat ili sadaku za nekoga. To je dozvoljeno. Jer propisi sadake i zakata su isti osim u slučaju da, da dokaz ukazuje da je to suprotno. Kao što je recimo slučaj da se zakat ograničava na osam kategorija, a sadaka nema ograničenja. Ili <clears throat> to je prvi znači propis. Možeš reći nekom, evo ti ovo 50 maraka, hoćeš da daš sadaku. Daj bilo kome. Sljedeći propis iz ovog hadisa je da ako je opunomoćenje neprecizirano, ono takvo i ostaje. Šta to znači? Čovjek ovaj što je ostavio te zlatnike nije precizirao kome će ih dati. Nego je šta uradio? Daje nekom. I on je to dao bilo kome. Znači, ako je neprecizirana oporuka, onda se ona može dati bilo kome. Inače, to preciziranje oporuke može, ili sadak, bilo čega može biti na nekoliko načina neograničeno, neprecizirano uopšte potom imaš precizirano na vrstu i precizirano na osobu kad kažeš recimo precizirano na vrstu čovjek oporuči i kaže evo ti 50 maraka daje sadaku ali isključivo učenicima kontaš znači sad već postoji vid ograničenja ali još uvijek nije baš precizirano možeš samo učenicima bilo kojem učeniku ili ako ide još dalje pa kaže učenicima koji uče na islamskim akademijama I imaš treću vrstu sve ti, a imaš treću vrstu gdje kaže evo ti 50 maraka daje to mi tom čovjeku onda u tom slučaju ti nemaš pravo tu ništa posebno nego moraš dati šta to mi tom čovjeku